الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزي قائله من النيران الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد unwani wa kalima ambayo kuwa tutazungumzia katika dakika chache zijazo ni ikhtiyaru suhba kuchagua marafiki katika ukamilifu wa dini ya Kiislamu ni kuwa haijaacha jambo lolote ila limebainisha mpaka wale ambokuwa watakiwa uende nao Uislamu haujaacha pengo bali limejaliza na limebainisha ni vipi utafanya katika hii maudhu ikhtiyaru suhba <clears throat> kuchagua marafiki suhba kutokamana na kalima sahiba au sahaba kama alivyosema mwanachuoni Ibn Faris katika maqaisi lugha asema sahaba as-sin aswadu walhau walbau aslun wahid hizi herufi tatu zaja kwa maana moja zabeba maana moja kutana sahaba ay almuqarana kutangamana baina ya vitu viwili muqaranatu baina shay kutangamana baina ya vitu viwili hii ni maana ya suhba na sisi wanadamu kadhalika tuna tabia au tuna umbile la kutangamana baina ya sisi na walokuwa katika jinsi yetu wanadamu kwa wanadamu au ambokuwa tabia zao na menendo yao yafanana basi huwa ni wenye kutangamana hii ni tabia katika wanadamu dini ya Kiislamu imekuja kuelekeza utangamano huo ili uwe ni mtangamano au utangamano wenye manfa basi imekuja kutubainishia Bismillah. uwe ni wenye manfaa iwe ni yenye faida kwa mwanadamu kwa mtu muislamu kwa mtu mu'min uislamu umeka jinsi ya kufikia hilo na asli ya watu au changamano sahihi na kubainisha jinsi ya kuchagua rafiki inkuja katika hadith sahihi aliyopokea الإمام أحمد نا أبي داود نا الترمذي كتك سنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف نقول كتك رواية من يقالل المرء على دين خليله أسمى صلى الله عليه وسلم mtu yuko katika dini ya rafiki yake mtu mwenendo wake utakuwa sawasawa na mwenendo wa wale ambokuwa wanasuhubiana nao mtu tabia yake ni tabia ya wale ambokuwa atangamana nao falyamdur ahadukum man yuqalib na mtu aangalie kwa makini nani ambokuwa anawafanya kuwa ni vipenzi vyake mtu awe ni mwenye kuchagua kina nani ambokuwa watakuwa ni rafiki zake kwa kuwa mienendo yake na itikadi yake na tabia yake itaambatana na wale ambokuwa atembea nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hilo alichukua jukumu ya kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam sohba saliha masahaba wema kwa kuwa yeye ni mwema akamchagulia watu wema kama alivyosema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu man kana minkum mustannan falyastanna biman kad mata ambaye ataka kuenda njia basi na aende njia ya wale ambokuwa washafariki fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitan kwani waliokuwa hai hawasalimiki na fitan kisha kabainisha hao waliokufa kina nani أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاوني صحابة كمتم صلى الله عليه وسلم أم باي أتكا نجيا نزوري يكفواتا نمونيندو نزوري باتي أشكو نجي يا صحابة رضوان الله عليهم أجمعين كيشا كثيما أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا hawa ni watu ambao kuwa walikuwa na nyoyo bora nyoyo nzuri katika umma huu na wenye elimu hiyo sahihi na ambao kuwa hawana takalluf katika dini kisha akasema qaumun iftarahumullahu li suhbati nabiyhi hawa ni watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachagua wawe ni sahaba za mtume wake kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata kwa mtume wake alimchagulia watu ambokuwa wafaa kwenda nao watu ambokuwa afaa kutangamana nao nao ni sahaba ridwanullahi alayhi majma'in Mtume sallallahu alayhi wasallam amepigia mfano ya watu ambokuwa unaketi nao na unaingiliana nao na unatangamana nao inkuja katika hadith sahih iliyokuwa katika sahih al bukhari na inkuja na alfaz tofauti tofauti an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala asema abi musa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema mathalu jalifi mathalul jalifi salih was-su'i kahamil al-misk wa nafikh al-kir fahamil al-misk إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة apigia mfano محمد صلى الله عليه watu واتو ni marafiki ambokuwa utaketi nao au ambao kuwa utawafanya kuwa ni wenzako mathalu aljalisi salih waljalisi su mfano wa wenza wazuri na mfano wa wenza wabaya ni mfano wa vitu hivi mfano wa al-attar muuza marashi au katika hii riwaya ambayo tulisoma hiyo mathalu hamilu miskin mwenye kubeba manukato ya miskin huu ni mfano wa jalisi swali marafiki wazuri ambao kuwa mtu akanao afaidika wa mathalu aljalid su na mfano wa warafiki au marafiki wabaya kanafik alkir ama katika riwaya kalkiru kama vile jiko la mbunzi au yule mwenye kupekesha katika jiko la mbunzi huyu ni mfano wa rafiki mbaya ama rafiki mzuri asema fa hamilul miski yule muuza misk na manukato imma ayuhdiyaka yuhdiyaka yani yuhdiyaka imma atakuwa ni mwenye kukupatia kukupaka kama ilivyokuwa ada ya wenye kuuza marashi ukija pale aku anakupaka kidogo uwe ni mwenye kuangalia ni ipi ambayo kwa wataka imma ayuhdiyaka imma atakupa katika manukato wa imma antabtaa minhu au utakuwa ni mwenye kununua kutoka kwake iwapo utapendezwa na manukato yake wa imma antajida minhu rihan tayyibatan au kama hatokupata na wala hutonunua hutokosa kutoka na harufu nzuri itajulikana kuwa untoka katika duka la muuza marashi manaki nayo kadhalika wanukia vizuri wanukia vizuri hutokosa faida alhasil hutokosa faida imma nyingi ama chache utatoka na faida hii ni vikao vya vya watu wema watu wazuri wanafiku kir ama mfano wa rafiki mbaya kama vile nafiku kir jalit su kanafik kir kama vile mwenye kupekecha katika jiko la mhunzi kwenye jiko la mhunzi imma an yahrika thiyabak na katika riwaya imma an yahrika imma atakuchomea nguo yako nzuri au pengine atakuchoma wewe mwenyewe kwa kuwa afikiza kwa nguvu na zile cheche zikawa zaruka imma itakuchomea nguo au ikakuchoma wewe wa imma an tajida minhu rihan khabithatan au ukatoka kwake na ilhali una harufu mbaya wanuka moshi wanuka vyuma hiyo harufu yako haipendezi Mtume sallallahu alaihi wasallam apigia mfano ya marafiki ambao kuwa mtu huenda akakumbana nao ama akasuhubiana nao ni dalili kuwa yatakiwa mtu awe ni mwenye kuchagua kina nani ambao kuwa anaenda nao mara nyingi katika vikao vya elimu au wanafunzi huwa ni wenye kuhusiwa hili jambo <clears throat> mara kwa mara nayo ni chunga ambaye kuwa watembea naye chunga wale ambao kuwa unasuhubiana nao manake baadhi ya wanafunzi kunao ambao kuwa watakupotezea wakati kunao ambao kuwa hawana shughuli haiwashughulishi elimu bali wataka kuwapoteza wenzao nyakati mara nyingi wanafunzi huwa ni wenye kutahadharishwa na sampuli hiyo ya marafiki na wakihimizwa titini na wale ambao kwa mtanufaika nao mtakuwa ni wenye kudurusu pamoja aiyo marafiki ambao kwa watakuelekeza katika njia nzuri hata katika watu waliotangulia au watu waliopita <clears throat> imethubutu au imepatikana athari ya urafiki imma ikawa mtu ikawa ndiyo sababu ya yeye kuwa katika jumla ya watu wema kwa kuwa alisuhubiana na watu wazuri na hii mara nyingi impatikana wale wanafunzi ambao kuwa wameketi na maaima wakubwa mwishoni ikawa <clears throat> athari ya ile ilmu ya ule imam wanafunzi wakawa ni wenye kuibeba wakawa ni wenye kuathirika na shekhe wao mfano maaima wanne al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik والشافعي والإمام Ahmad alayhim rahmatullah walikuwa na wanafunzi watu ambao walilazimiana nao waliketi nao vikao kwa muda mrefu mpaka nao kadhalika wakatokea kuwa ni wanachuoni wakubwa wakatokea kuwa ni wanachuoni wakubwa kila mmoja wapo wa hao maaima anao wanafunzi ambao kuwa watajika katika ilmu watajika katika zuhud watajika katika uchaji Mungu kwa kuwa walisuhubiana na watu ambao kuwa walikuwa ni wema na hivyo bil kinyume chake watu watakaposuhubiana na watu waovu kadhalika watatokeza kuwa ni waovu <clears throat> imetokea kuwa wanachuoni wa akida na wengineo wakitaja jinsi ilivyokuwa athari mbaya ya kusuhubiana na watu wabaya ataja al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana kuwa al-Imam al-Amash alikuwa akisema angaja kwa riwaya sahihi kutoka kwa al-Amash asema kuwa kanu la yasaluna anirajuli rajuli ba'da 30 ilikuwa wema waliotangulia hawaulizi kuhusiana na mtu baada ya kujua mambo matatu kuhusiana naye hawaulizi kuhusiana na mwenendo wake wala akida yake wala tabia yake hawaulizi amma mshahu nani ambokuwa atembea nao wakijua hilo wala hawaulizi zaidi iwapo kuwa ambokuwa mtu atembea nao ni watu wema moyo wao unatulia kuwa huyu atakuwa na athari ya watu wema amma nani ambokuwa atembea nao wama na nani ambokuwa waingia kwake nyumbani waje kumzuru ni watu sampuli gani iwapo wakijua ni wema basi wajua kuwa huyo mtu alikuwa ni mzuri wa ila mtu mwovu hutembelewa na watu waovu wa an ilfahu na kadhalika wapenzi wake wakijua mtu apenda kina nani basi yabainika hali ya huyu mtu قال الله تبارك وتعالى القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ايوه قال ابن عباس رضي الله عنه اسمع ابن عباس كفسره ايه القبيثات للقبيثين القبيثات الكلمات القبيثه منين مبايا maovu للقبيثين لمنين يواتو ya ونوم ambao ni waovu walqabithuna lilqabithat na wanaume au watu waovu lilqabithat ni wenye maneno maovu maneno mabaya watayibatu litayibin na maneno mazuri litayibin ni watu wazuri watayibuna litayibat na watu wazuri ni wenye maneno mazuri wazuri kwa wazuri wabaya kwa wabaya na imekuja kadhalika tafsiri ya hii aya asema Abdurrahman ابن زيد أو, أو يزيد الأسلم أسمى الخبيثات يعني وناك عوف للخبيثين وولوا نا وهم عوف والخبيثون للخبيثات نوم عوف هو وناك يمبقون عوف فضل والطيبات للطيبين نا وناك وزوري وولوا نا وهم وزوري والطيبون للطيبات نا نوم وزوري وهو wake ambao ambokuwa ni wazuri kadhalika yani watu huuiana watu huuiana kama alivyosema mtume صلى الله عليه وسلم katika hadith sahihi innat arwaha junud mujannada ma ta'arafa minha italafa wama tanakara minha ikhtalafa nyoyo ni kama vile majeshi aiyo fama ta'arafa minha italafa zile nyoyo ambazo kuwa zitakuwa zenye kujuana kwa uzuri basi zitakuwa zenye kutangamana yani wema kwa wema wama tanakara minha na yale ambayo kuwa haziambatani haiwezekani kuwa wazuri wakatangamana kwa na wabaya ikhtalafa watu watakuwa ni kukhtalifiana hutopata mtu mzuri aketi katika vikao namna mabaraza ya watu waovu wala hutopata mtu mwovu aketi katika vikao vya watu wema ila Mwenyezi Mungu ampe mtu taufiki ya kurekebika au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataki kumkadhilisha mtu kumpoteza mtu basi umwekea Qur'ana asu wa wenza ambao kuwa ni waovu ambao watakuwa ni wenye kumpoteza kadhalika inkuja kupigia mfano ya athari ya marafiki asema سعيد القهطان الانجيا الامام سفيان الثوري بصرة اول ما قدم سفيان بصرة ايوه وراء من امر ربيع بن صبيه وما وقدر الناس له في العلم سفيان الثوري الفوينجيا مجي وبصرة akapata kuna mtu hiyo rabii bnu sabih ambaye kuwa watu walikuwa wakimzingira na wakitembea naye na watu wakimpa hadhi na cheo hakuulizia ilmu yake wala nini akauliza kuhusiana na huyu bwana ma haluhu watu wakasema aiyo ma amruhu illa sunna huyu sio illa ni katika watu wa sunna huyu mtu ni katika watu wa sunna hilo halikomtosha mwanachuoni sufianu Thauri kujua hali yake akauliza wamabiki wanatuhu watu wendani wake masahibu zake wakubwa ni kina nani akaambiwa alqadariya ni makadaria watu wenye itikadi potofu ya ukadaria hiyo fakala huwa minhum yeye katika kadaria hii ilmu ambayo kwa mgurika nayo hii vazi ya dhahir ambayo kwa mnaghurika nayo sio hakika yake yeye hakika yake ni wale wenzake kwa hivyo mtu hujulikana kwa wenzake ambao atembea nao iwapo watajulikana kuwa ni wema basi mtu mara nyingi huelekea kuwa ni mwema na iwapo mtu wenzake mara nyingi ambokuwa atembea nao azunguka nao ni watu waovu huyu mara nyingi hali yake ambokuwa haidhihirishi kwa watu basi ni mtu katika watu waovu kama ilivyokuja katika athar sahih aiyo wasema wanachoni wa salaf man akhfa alaina bid'atahu lam yakfa alaina ilfatahu au ilfatahu ambaye atakufichia bid'a yake uovu wake basi najue marafiki zake hata waficha tutajua marafiki zake na tutakapojua marafiki zake basi tutajua na akida yake na bid'a ambayo anaificha mara nyingi mtu huficha ubaya aliokuwa ndani yake walakin ni marafiki ambao kuwa huja wakazidhihirisha huja wakawa ni wenye kumtaja mtu na kubainisha hakika yake kwa hivyo mtu katika jumla ya mambo kuwa ni sababu ya yeye kufaulu katika dunia na akhira aiyo ni kuwa aone nani ambokuwa aketi nao nani ambokuwa anasuhubiana nao nani ambokuwa anatangamana nao kuwa ni masahiba zake kwani mpaka siku ya kiyama hata siku ya kiyama itatokea majonzi na majuto kutokamana na marafiki ambokuwa ni wabaya wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila dhalimu siku ya kiyama aliyejidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kujuta ya'addu dhalimu ala yadayhi atakuwa ni mwenye kuuma mikono yake kwa majuto yakulu ya laitani ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila akitamani laiti ningekuwa ni mwenye kufuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ningefuata maamrisho na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ya wailata laitani lam attaqib fulanan qalila na katika jumla ya majonzi atakuwa ni mwenye kujuta kwa nini alimchukulia fulani aliyokuwa muovu kuwa ni katika rafiki zake hata siku ya kiyama hii jambo la usuhuba na urafiki siku ya kiyama athari yake itakuwepo watu watakuwa ni wenye kulalama na kujuta sana kwa nini aliandamana na mtu mwovu kwa kuwa waovu hawapelekei ila kuangamia kama vile wema hawapelekei ila mtu kuwa ni mwenye kufanikiwa fi dunia wal akhirah maudhu yenyewe ni pana nam lakini kwa hii kadri fupi pengine ni tambii tosha ya mtu kujua nam katika mambo muhimu ambayo kuwa atakiwa ajishughulishe nayo kujua na kuitekeleza ni kuwa watu ambao kuwa atembea nao aone ni watu sampuli gani je ni watu ambao kwa wako katika misimamo sahihi wako katika mshikamano sahihi wa kidini ya sunna awe ni mwenye kutangamana nao au ni watu ambao ni wabovu wajificha awe ni mwenye kujiepusha nayo kwa haya machache wallahu alam wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan